يا من رحمته واسعه وعنايته كامله ارحمنا واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واسبل علينا سترك وكن لنا وكيلا ولا تول علينا غيرك واشغلنا بالاعمال الصالحه واشغل اعداءنا واعداء الدين بشغل من عندك وقنا شرهم وكيدهم ومكرهم يا ارحم الراحمين Ey rahmeti kuşatılamayacak kadar geniş ve görüp gözetmesi başka kapılardan yardım dilenmeye ihtiyaç bırakmayacak kadar eksiksiz olan Rabbimiz. Biz kapı kullarına merhamet buyur. Seni hakkıyla zikredebilmemiz, sana gerektiği gibi şükredebilmemiz ve en güzel şekilde ibadet edebilmemiz için bize yardım et. Himaye perdeni başımızdan aşağı sarkıtıp bizi muhafazan altına al.'' kendisine güvendiğimiz ve her şeyimizi emanet ettiğimiz vekilimiz ol ve bizi başkalarının ellerine bırakma. Bizi her zaman katında makbul, duru, katışıksız salih amellerle meşgul eyle. Bize ve dinimize karşı adavet duygularıyla oturup kalkanları da katından göndereceğin şeylerle oyala. Oyala ki, planlayıp durdukları kötülükleri yapamasınlar. Bizi onların kötülüklerinden, komplolarından ve tuzaklarından koru. Ey biricik merhamet sahibi. Amin.